yigirma oltinchi o'gdilmishning tug'di ali xizmatiga kirganligi aytiladi ali aytdi ay o'g'il bundan keyin manga xizmat qilib tur ko'nglingni yerim qilma otangning ko'rsatgan ko'p xizmatlari bor edi haqqini o'tayolmadim u katta mening qarzim qoldi bu haqlarni sanga o'tishim kerak bo'lmasa kishilar so'z cho'chak qiladi bilib so'zga aql yetkizib so'zligichi üç o'rdu begi nima deydi angla birasi sana ma'lum amgak singdirsa amgikini unutma ölüktek bo'lib javobsiz qoldirma kishilikni tashlama ey esil kishi kishiga doim kishilik qilib tur sana kimning biroz amgiki singan bo'lsa keyin sen uningga ko'proq javob qaytur kishining amgikini bilmagan kishi baayni qalog'i o'xshaydi ay alning beshi qala otilib qolma yur kishilik qil odamga kishilik qilish bilan odam bo'g'in kishilik qilganligi uchun odamga kishi degan nom berilgan kishilar kishilik bilan nomini yuksaldirgan o'gdilmishning aliki javobi o'gdilmish yer updi va dedi ey ali ali nazar e'tiborini bersa manga yaxshilik bo'ladi man xizmatkor quling san ulug' begim ulug' beglar xizmatkor qulini qadrlaydi xohlasang qadrla xohlasang xor qil man senga o'zimni beg'ishladim o'gdilmish osta turib ishga keldi va sirtqa chiqdi xeli yurib o'yga yetib bordi shuningdan beri o'gdilmish belini bog'ladi bo'sog'idan ayrilmay dodil xizmat qildi sahardan oqshomgacha xizmat qildi tavranmadi kechisi ko'zatib turib shu yerda osh yedi xizmat aligning ko'ngliga yoqqan ekan uningga davlat qo'l berdi baxt eshigi ichildi xizmat qilg'uchi va xizmati bilan davlat etig'i мен nima deydi angla Әй, бәгіләнің шатлықыны тілігі чекіші. Әмі ішіні бәгіләнің хайші бойычы қыл. Бегі мақұл көмеген ішіні қылған қол. Әгер палакетке ұшырыса, өзігелі тап қылсын. Әгер о бәгіләнің хайшсіз қызмет қылса, қызмет қылған бүтін hayatı зайы болады. Әли өгділмішіні өзіге еқін тұтты. Барлық ішланы қаидісі білән етіп бәді. ali yine bir kuni o'ltirib qayg'urdi Dedi ki: dariho yaramlık arni yuttirdim İşki bir to'p kishilar toplandı. ishimga yorug'idek birar xil kişi kini. barcha işim buzildi İş bilguchi yok. ishimni qilg'ichi birar mehribon kini. Tecrübelik ve yaxshi yomonni sinab bilgen kishi mi deydi angla kishi istasa barcha orzusiga erishadi xohlig'inidek yaxshilikning boshlamchisi bo'g'ichi kishini topolmaydi bo'y qaddini ko'tarib yurgan xizmatkorlar to'pi ko'p ула ular ichida inson deb ishongudek kishi yo'q ehtiyojli kishilar kishilarning yaromliqi ishqi yarab foyda yetkazib yurguchilardir she'r yozg'uchi va ma'nilik so'zni tizib qoldirg'uchi nima deydi angla atrofimda yurganlarni kuzatamanki yaromliqi yo'q yaromliqqa erishsang yeningda davomliq turmaydi xizmatkorlar to'pida yurgan odam nurg'un bularning ichidan izlasang asqotidig'ini yo'q ali yana aytdi masalda kaginidek urug'liq kishi o'lsa uriqi qoladi yerga nima terasang qayti shu narsa unidi o'g'il tug'ilsa uning mijazi otiga totidi bu aytoldining o'g'limi otasining pushti oti o'lsa o'rni o'g'ilning bo'ladi otasi katdi o'rni quruq va bo'sh qoldi bu bo'shliqni to'ldirishga o'g'lini bak bob ko'rdim man uni tarbiyalay u odam bo'lsin odam bo'lganning davomliq foydasi tegidu.'' uni yaramliq bo'ladi deb mo'lcharlayman kichikligidan boshqa uning qusuri yo'q xalqning ulug'i kishilarning qutluqi bo'lgan elining dongdor odimi noit yaxshi aytgan baglar qo'l selib kimni tarbiyalasa u bakka yiqinlishidu bagdin keyin boshliq bo'ladi baglar kimni o'ziga yaqin tutsa uning tiliki ehtiyoji yiqinlishidu deb qara baglar biriga kulib boqadi ekan boshqa kishilarmi uningga yuzlanib atrofiga to'planadi ali aytdi endi manga boshqa chora yo'q buni tarbiyalasam u yaramliq odam bo'ladi otasining haqqini o'tigichi bo'lay mehribonlik bilan uningga kishilik qilay bu aytoldining ko'rsatgan xizmati ko'p edi uningga javoban mardlik va odamgarchilik qilay odimigarchilik deginim yaxshilik deganlik bo'ladi bu yaxshilik yemak ichmak kiyim kechak berganlik bo'ladi kishining esili yaxshilikni unutmaydi yaxshi urug'liq odam oli ko'ngil bo'lmaydi qerila so'zini angla nima deydi qerila so'zini esingda tut unutma qo'zam ey yaxshi kishi yaxshilik qilib tur yaxshilik qerimaydi uning umri mangulik yaxshilik qerimaydi ham upramaydi yeshi bakmi uzun nomi buzilmasdir qara ali o'gdilmishni qadrladi uningga o'zining yaxshi yomon ishlarini aytdi ali uningga g'amxo'rlik qilib yuqori ko'tirdi baxti o'ngdan kelib qonun qoidalar bilan tanishdi qonun nizom ichki ishlarni tuzatdi bu xizmati yuzisidan tilagan eshiklar echildi qusuri fazilat bo'ldi so'zi so'z bo'ldi alik uyg'onishi bilanla u ko'z o'ngida bo'ladi alik aytdi orzu qilgan ishim mohiyat va qiyofat jihatdan yo'lga qo'yilib boradi buning belgilik asosi bor edi shu uni tarbiyaladim g'amxo'rlik qildim mana endi man orzu qilgandek bir odam bo'ldi yeshi yetilsa yanama kamol topidi mard jasur bo'lib yetishadigan o'g'lonning kichik vaqtidala balgi nishoni bo'ladi buningga taqlid qilingan bu beytni angla cho'nqur tushansang ma'nisi teximi ichiladi bo'ladigan hamma narsaning o'ziga yarasha belgisi bo'ladi bu belga kichikidin cho'ng'aygacha bir o'lcham bo'lib qoladi Meyve çevinin bo'lishini çeçkidin görüş lazım. hamma narsa bununla o'xshash deb bilish lazım. Ögdilmiş aligning oldida xizmat qildi tong сәһәрдімі, kashki вақытладымы xizmatdan bosh тартмады. o'zini бұммығыр, ярамсыз harakatlardan xalos qildi har қандық ішқа тамамен ярамлық bo'ldi aligning mushaqqatlari ketib құтылды. xalqning yuki yengillab foydasi ko'paydi alikning o'gdilmishga suoli bir kuni alik o'gdilmishni chaqirdi uqqan bilganlarini uningga so'zladi alik dedi ey o'g'il endi angla sanga so'zimni aytay manga ko'ngil qo'y aytib ba kishiga foydaliq narsalar nimalar uning foydasi nima маңа бір-бірләп баян қыл. Өгділмішнің әлейкі жауабы. Өгділміш жауап беріп әйтті. Әй бәг, әй білімнің ордысы, кішіләнің яқшысы. Ішкі жаһанды кішіге пайдалық нәрсе яқшы іш әркеттір, әй хұшбейл кіші. Ишкинчи уят, үшінші тоғрылық. Үш нәрсе білен кіші құтлық күнге ерішеді. ish harakati yaxshi bo'lsa uni borliq xalq so'yidi mejazi to'g'ri bo'lsa to'rga chiqadi hayo uyat borliq yaramasliklarni teguchidir uyatsizlik kishi uchun tangdoshsiz bir kasal yana biri muloyim to'g'ri mejazlik bo'lish bundoq kishining har ikki dunyoda kuni saodatlik bo'ladi to'g'rilik hayo va yaxshi ish harakat bu uchi kimni birlashsa u shodlikqa erishidi alining o'gdilmishki suoli ali yana ki, bu so'zni angladim kishi uchun yomon va foydasiz ishlar qaysi o'gdilmishning alikka javobi o'gdilmish javob berib aytdi alik donolik bilan bu so'zning ma'nisiga yozsin kishi uchun foydasiz ziyon keltirguchi munu uch narsadir ay qudratlik hokim biri johilliq yomon mijoz bo'lsa yana biri yolg'ondin so'z to'qish yana biri kishini pastlashtirguchi bexilliqdir bu uchining hammasi nodonlarga xos kimning mijozi aski johil bo'lsa har qachon uning ishi tatur bo'ladi kimki yolg'onchilik bilan nom chiqarsa bilginki xalq ichida uning obro'yi ketidi bexillikdan pas yana nima bo'lsin bexil dunyo to'playdi yemaydi keyin dunyosi qoladi bilim bexillik haqida nima deydi angla ey bechora ey hasadxo'r ey qo'li yumuq oltin yig'ishni bildingu yeyishni bilmading Bu oltinlarni yig'ib nemishqa birar kishiga bamiding ay dunyoni yig'ib yemmiguncha inson yeguchilar tayyorlandi endi osh tomoq tayyorla u uch narsa kimda bo'lsa baxti keladi bu uch narsa kimda bo'lsa nomi yo'qiladi alining o'gdilmishki suoli ali yana ki bunu angladim Yeni bir suolim bor ununu eytip be. Adam anıdın bilimlik tuğulamdı. Ya ki yaş o'ginamdi ögenemdi. Ögdilmişnin aliki cevabı. Ögdilmiş cevap verdi. Ey devletmen Ali! fazilatning nomi bilim ve parasettir. odam bilimsiz holda tuğuludu, yashash jarayonida o'ginadi bilim bilgandan keyin barliq ishda utuq qozinadi onidan tug'ilgan bilimsiz tug'iladi bilim o'ginib ondan to'rga chiqadi aql idrokni insonlar o'rganmagan uni xudo asli tabiatiga qo'shib yaratadi aql idrokdan boshqa barliq fazilatlarni inson o'ginadi ondan bilimi yetiladi ali bu so'zni anglab so'yindi dediki man endi o'z tilakimga erishdim otisini yo'qotdim ammo bu o'g'il to'g'ri yo'lda yurib otisining o'rnini bosdi endi xudoga ko'plab shukur qilg'uluq xalqqa yaxshilik yetkazib qonun yurgizgulik bu o'gdilmishni manga sodiq hisoblayman u hamma ishni to'g'riliq bilan ishladi uningimi bugun yaxshi javob қайтырыш лазым. u yaxshiliklarning javobiga hozir erishsin xalq ichidan tanlanib chiqqan xil kishining nima deganligini angla kishilik qilg'anga kishilik bilan javob ber kishilikiga loyiq odil javob yondir vapaga vapa qilish kishilikning burchi vapo qilib odam bo'l nomingni ulg'ayt ali uni kundan kunga qadrladi uning nomi va danqi butun alga taraldi nom nishoni xalq ichida yuqori bo'ldi yaxshi duolar bilan jahonga danq ketdi do'st birodarlar orasida ulug' bo'ldi baglar orasidami shuhrati ko'tarildi so'z harakati kamtar mijazi muloyim bo'ldi hamma bilan ap bo'lib kun va oylar o'tdi o'zini küçük bir el tuttu, so'zi shirin bo'ldi halkının ishteshini ısıttı. Köp do'st birodar tuttu, bilgin ki do'st adam için uchun yo'lanchikdir Kimnin do'st birodari qo'ldishi ko'p bo'lsa uning orqa tiriki mustahkam tik qiyodek bo'ladi kimning orqa tiriki bo'lsa o kuchlik bo'ladi kuchli kishi baxtiga osa salolaydi muloyim kamtar bo'lish baxt uchun qandoq yaxshi narsa ha olim muloyim bo'lsa nima degan ko'rkam ish bo'ladi aqlli kishi bakmi yaxshi aytgan kim aqlliqning so'zini asti tutsa ishi yurishidu davlat kelib kim bilan yarashsa kichik fe'lliq bilan ko'nglini kamtar tutsin davlat kelib kishiga kulib boqsa uni kichik beilliq bilan mustahkamlash lozim baxt asli tegi taxtidan ko'chmanning etidak narsa uni tutib turg'uchi yildiz kamtarlikdir kichik el kamtar kishi nima degan yaxshi nima degan go'zal bo'ladi ha doim ishi yurishidi takabbur mag'rurlanadigan maqtanchoq kishi tetiqsiz bo'ladi takabbur kishining e'tibori kundan kunga tuvallaydi baxt yuzlansa hammaga yarashadi. ammo aqlli kishiga bakmi chiroyliq yarashadi. buningga o'xshaydigan bu beytni o'qi ey qo'li o'chiq sehi o'qib yaxshi tushan davlat bilimsizga kelib yarashqin ekan bilimlikni teg'imi obdan ko'rib bakmi yarashadi. davlat bilimsiz bilan turg'in ekan bilimlikka texmi mustahkam bog'lanib turadi bilimsiz davlat bilan yuksalgan yada bilimlik nom shohrati bilan texmi yuksakrak bo'ladi bilimsizga davlat baxt keladigan bo'lsimi ishonki bu davlat uning bilan turolmaydi mana bu so'zga shohid bo'lib bir so'z keldi ey tuz ko'ngil buni o'qig'in kishiga baxt keladu va uni qadrli qiladi to'g'ri ish harakat qilsa bu qadr qimmat uningga singadi bo'limsizga davlat baxt kelgan bo'lsimu u davlatni ishtirib bir kunmi turg'izmaydi ali bu o'gdilmishni sinadi borliq ishini to'g'riliq bilan bejirginini ko'di ba'zida qadrladi yuqori ko'tirdi ba'zida yomon muomala bilan xo'rladi qadrlangan vaqtida kishilarni ranjitmadi xo'rliq ko'ginida xizmatni to'xtatmadi aliga chin ko'nglidan bog'lanib qalqon bo'ldi uning xazini dunyosini yaxshi boshqurdi bo'yniga egri bir omonat yukladi omonatni zimmasiga olgan kishiga jinim pida o'gdilmish noiti to'g'riliq bilan ish yurgizdi alik uni kundan kunga o'ziga yaqin tutdi hamma ishni ayrim o'chiq o'z o'rnida qildi borliqining hisobini qilib yezib bordi mol dunyosini kuzatdi o'zini himoya qildi xizmat qildi xizmatdan qilchilik bosh tortmadi yeshi ulg'aygan hayotda kam uchraydigan to'g'ri chin insonning nima deganligini angla kishilar uchun oltin kumush qadrlik narsa o'zini tutolgan odam kumushdan aziz kumushga berilmagan to'g'ri inson baxtli holda chin haqiqiy dunyoga erishadi bilimlik o'z bilimi bilan bundoq ta'lim beradi to'g'ri chin kishi bo'lsa uni ko'zingiz turtgin qarag'in aql buningdinmi yaxshiroq aytadi sodiq kishi uchun jon bersang ortiq ketmaydi to'g'riliq deb aytishidi u to'g'riliq qaysi u omonatga xiyonat qilmag'uchidir kishilar ichida komil erkak kim mijozi to'g'ri bo'lsa uni komil ar er desa bo'ladi kishilar ichida maqtashga loyiqlar kim mard sehi maqtiladi behil so'kiladi odam bolasini bechora deyishga to'g'ri keladi kun bo'yi dunyo yig'idu yeyishga nisib bo'lmaydi ba'zisi tinmay yugurab dunyo kezadi ba'zisi jinini tikib dengizga kiradi ba'zisi tog' qizib qiyolo tuviga boradi ba'zilari yarg'ulashlab yalang'a yog' yuguradi ba'zisi tovon eshib daryola kechidi yana ba'zilari yar qizib quduqdan suv ichidi ba'zisi janglarda qilich polti yeb halok bo'ladi ba'zisi qal'a turolodi ishlab qiriydi ba'zisi o'g'ri oldamchi qaroqchi yeligar ba'zisi bosmachi qotil qirg'inchi bo'ladi bu mushaqqatlarning hammasi nafsi kiyim kechki uchundir Mal dunyo to'playdiyu yemaydi o'lganda pushaymon qiladi bular hammasi bilimsiz kishilarning ishidir bilimsiz kishilar tamoman hayvonga o'xshaydi xudoga ishongan bilimli kishi erishgan narsalarni yeb ichidu yig'maydi hayot va jonliqlarni kuzatgan aqlliq vazmin kishi nima deydi angla mayli yot mayli dunyo kezib yugur qismatingda nima bo'lsa sanga shu tegidi ey olim dona diling va tilingni to'g'ri tut sening yemak ichmaking o'ksib qolmaydi boylik va dunyoning yaxshi ne'matlarini tilasang uninga to'g'riliq bilan erishalaysan yana bir dunyog'imi erishay desang uni chin va to'g'riliq bilan qo'lga keltir to'g'riliq bilan jahon tutgan va aqli yetilgan kishi nait yaxshi aytgan bu dunyoda o'zingga boylik tilamoqchi bo'lsang to'g'ri odam bo'l to'g'ri so'z qil yana bir dunyog'imi erishay desang o'zingni diling va tilingni to'g'ri tut ay aley sapsal kishilar to'g'ri harakat qilsa ularning kuni qandoq go'zal o'tidi ha to'g'riliq va chinliqni o'zingga hamroh qil har qandoq ishni odamgarchilik bilan ishla baxt o'gdilmishni kun siri yuqori ko'tirdi xalqqa nasihat qildi va kishilarning so'zini anladı. aligmu onu her türlük ishlarda sinadi farosat bilan kuzatdi va to'g'ri durust deb tonidi alik o'gdilmishni sodiq samimiy deb tonidi Onun varlık ishlarini shubhisiz to'g'ri deb bildi Әмді алим дананың неме дегенлігіні anla? Ey bilimsiz. buni o'qib endi bo'yin ay baglar qullarni ko'zitib berishi lozim qulning tegi tahtini sinab xizmatga selish kerak agar quli bakka yaromliq bo'lib ko'rinsa ondin uningga qadr qimmat yo'lini ichish kerak ish degandek bo'lsa xizmatchi yuksiladi xizmatchi yuksalsa bagning nomi ulug' bo'ladi Барлық ішқы білімі вә әқлі етедіған яғмы беге бәкмі яқшы ейтіду. Әй бәг, ішіңні іш білідіғанға бә. Ярамлық тоғра дұрыс үргічіге бә. Қайсы бәг ярамсызғы іш тұтқызса, bu yaramazlıqni boshqasi emas o'zi qilgan bo'ladi xudo kimga baxt berib yuqori ko'tarmoqchi bo'lsa uningga yaramliq ishonchlik xizmatchi ato qiladi agar ko'tirganni yana tushirmoqchi bo'lsa uningga beko kun o'tkazadigan xizmatchi beradi u bilimsiz ish yurgizsa qo'pollik bilan yurgizadi hamma ishlar buzilib osmonni tutun qoplaydi ali o'gdilmishni qadrladi va uningga ishondi borliq ishlarini uningga tutqizdi uni butun mamlakatga hokim qildi uning qo'li uzun so'zi oqadigan bo'ldi uningga unvon badi tomga tutqizdi ot yasadoq egar to'qim to'n badi uni bakma qadrladi zo'r baxtga erishdi nurg'un yaxshi yo'l yo'ruq va obdan so'zlar bilan alik uningga marhamat ko'rsatdi o'ziga yaqin tutdi o'rdidagi lashkar mulozimlarning cho'ng kichigi bo'lsin jon pido qilishga tayyor turdi xizmatkorlarning hammasi uningga ko'rinib turdi xizmat ko'rsatdi va hadiylar taqdim qildi o'gdilmish yaxshi qonunlarni turg'izdi borliq odamlarini o'ziga yarasha qadrladi xalq ustidan borliq zulm zo'rliqni ib tashladi bo'mmug'ir ishlardinmi o'zini xoli qildi qonunlar tuzildi mamlakat o'ngshaldi alning o'li mustahkamlanib ali farog'atga yetishdi uni so'ygichilar ko'paydi uni so'ymigichi dushmanlar alni tashlab qochdi ularning to'zini besildi ali tashvishdan qutuldi Aram va xusholliqqa yetishdi turmushda rohatlanib lazzatga erishdi bundoq foydali ishlar bilimdan keladi farosat va bilim yaxshi xuluqliqlardan keladi farosatli kishini maqtamay bo'lamdi farosatsizning ishini so'kmay bo'lamdi farosatli kishilarning hamma ishi o'lgulik bo'ladi bilimsizlar hamma ishni kas kammas qiladi aql farosatli kishiga baxt xo'p yarashadi ey yaxshi xuluqliq bilimlikka ishan elib begi nima deydi so'zini angla bu so'zning ma'nisi so'zingga asos bo'ladi bilimsizga davlat baxt keladigan bo'lsa barcha xalq buziladi algi jut ofat keladi agar baglik aql farosatlik bir kishiga tegsa al rohat farog'atga yetishadi bu so'zga ishon alik g'uzur topdi kuni porladi xudoga shukr qilib hamda sano o'qidi ko'zini ko'kka tikib qo'lini ko'tirdi va dedi ey egam bilim berguchisan bilim berding va alga hokim qilding adolatdan ayrima ko'nglimga quvvat ber puhrolarimning eg'ir yukini ko'tirish hamma yaxshiliklarni qilish uchun bir madad beralaysan ali kambag'allarga ko'p mol dunyo tarqatdi hamma ishda dilini xudoga bog'ladi kunlar oylar mo'shundoq xusholliq ichida o'tdi aldiki borliq ovom tugal boy bo'ldi qara sarxil kishilar mo'shundoq bo'ladi est bundoq kishilarmi o'ladi odil to'g'ri bakka ega bo'lgan xalq baxtlikdir xalqi baxtlik bo'lgan bagmu saodatlikdir yomonlamu yaxshilami o'lsa tuproqqa aylanadi garchi tuproqqa aylansimu nomi qoladi alikning o'gdilmishki suoli alik bir kuni o'zi yolg'iz o'ltirib o'gdilmishni chaqirdi va munu so'zlarni dedi aytdiki Ey o'gdilmish, endi menga qara. Otangning ajrini sen teg'i tushanmiding. Otang o'lganda sen kichik o'g'il eding. Kichiklarga mang'ar yo'lni cho'nglar ko'stidi. Otang sanga bilim, fazilat o'gitanmidi. Mendinmi hech yordam tegmidi. Bu fazilatlar sanga qandoq to'plandi? Qani sen buni menga aytib ber. o'gdilmishning aliki javobi o'gdilmish javob berib aytdi ali uzoq yashag'ay qudrat tepib hukm surgay xudo kimga inoyat ato qilsa u tilikiga yetib nom shuhratlik bo'ladi beshidan ko'p ishlar kechirgan oqsoqol buningga taqlidan turkcha bir masal aytgan kishi xudoning shafqati bilan yuksiladi tilikiga yetib kundan kunga ishi yurishidi xudo berganni yer bilan osmon birlashib o'chakasimu xalq kuch qolsimu tortib ololmaydi hamma ishqa xudo yor yo'lak bo'lsalar kishi ondin o'z tilikiga erishalaydi ey ali yana otining olqishi o'g'ilga tegsa uningga shodlik qamro bo'ladi otam yaxshi duo qilgan edi shu duo bilan o'rlab bu yerga yetishdim qudratlik egam aligni sabab qildi shunga bilim fazilatdan xoli qolmadim ali qo'l silib meni tarbiyaladi palak o'ngdin kelib meni o'rlatdi bagla kulib qarab kimga e'tibor bersa u tilagan orzularining hammasi hal bo'ladi kishining ko'ngli bog' uni yashartquchi suv baglarning so'zi bilan yaxshi nasihatidir qaysi boqqa o'ksimay suv kirib tursa uningda tumanning xushpuroqliq gul chechak ichiladi bagning yorliqi va yaxshi so'zlari bo'lsa qulning ko'ngli o'sib chiroyi ichiladi agar yaxshi so'zi va yorliqi bo'lmasa bilginki yasharg'an chechaklarmi tezli quriydi qul doim xudoning rahmatini tilishi kerak xudoning rahmati bo'lsala uningga davlat eshigi echiladi buningga taqlidan shoir bu so'zni aytdiki ey yaxshi kishi buni tushangin xudo rahmati bilan qulini qadrlaydi bilimning ishki echilib yo'lini o'ngshaydi bilim bilsa kundan kunga kuni qutluq bo'ladi qanchalik kichik bo'lsimu ulug'liq martabasiga erishadi alining o'gdilmishga suoli ali yana aytdi ey o'gdilmish bilim bilguchilar uningga qandoq erishadi kishi o'ginib dono bo'lamdu yoki tabiiti bilan qo'shilib yorilamdi o'gdilmishning aliki javobi o'gdilmish so'z ichib javob berdi dediki men bu so'zga asos topay xudo yaratishda uningga aql va qalb bergan bo'lsa o'g'lon bilim uchun dasmoyiga ega bo'ladi kundan kungi o'sib aqli to'shidi nimani xohlasa o'ginib biladi bilimga yetishib keyin dano bo'ladi bu bilimi bilan algi foydasi tegadi yaratgan vaqtida idrok ya'ni farosat bamisa keyinmi undoq kishi tilak yetanmaydi yana bir sabab shuki o'g'lon bilim talab qilsa kichikidinla bilimga qo'l uzatishi kerak o'g'lon kichik vaqtidala bilim o'rgansa cho'ng bo'lgandan keyin tilikiga yetalaydi bilim fazilat yaxshi xulq Ve va qiliqni kishi o'ginib ondan yurish turishi tuziladi bilim ya yoki hunar fazilatni kishi o'ginadi idrok bo'lsa asli tabiitidan bo'ladi buningga taqlidan turkcha bir masal bor uni sen o'qi o'zingga foyda ol Kişi o'gansa bilimi ko'plab oshidi qancha o'ginib tushangini bilan o idraklık bo'lolmaydi aql idrokni xudo yoritishdan beradi tabiitidan kirganning o'ziga yarasha belgisi bo'ladi aniqki idrok xudo tarafidan ato qilingan idrok bilan kishi minglochi yaxshi nesibaga ega bo'ladi idrokliq kishi hamma kishidan ulug'dir idrok kishi uchun ming xil fazilatning boshlanishidir idroksiz kishini odam demaslik kerak u qanchalik so'zlasimu uningga ishonmaslik kerak alining o'gdilmishki suoli yana alik aytdi bu so'zlarni angladim so'raydigan yana bir so'zim bor idrok bilan bilimni boshqa boshqa ayriding so'zingning ma'nisi qandoq buni aytqin idrok nima uning o'rni qayada u qayadan chiqib qayaga boradi o'gdilmishning alayki javobi o'gdilmish javob berib dedi idrok kishi uchun aziz va qimmatli narsadir idrokning o'rni ustunki mingida bo'ladi u qadrlik narsa bo'lganligi uchun o'rni boshda bo'ladi idrok kishi uchun bir kishandurki adolat va to'g'ri ishni neri ketkizmaydi bilginki mehribon xudo o'zi tanlagan bandasining qiliqi bilan tilini idrok orqali kishanladi idroksiz o'likdir idrokliq tirik idrok arni ana shundoq muvofiq ayriydi odam go'yo tundak qorong'u o'y bo'lsa idrok uni yo'rtqichi mash'aldir barliq yaxshiliklar idrokdan keladi bilim bilan ar yuksilib mashhur bo'ladi bu ikkisi bilan inson ulug' bo'ladi bu ikkisi adolat yo'lini ochidi kishi bilimi bilanla hayvondan farqlanadi bilimdinmi yuksakrak yana nima bor qara aql buningga taqlid qilib so'zladiki idrokni ishlatsa foydasi nihoyat ko'pdir odam bilan hayvonni bilim ayiridi bilim bilan insonning qo'li uzun bo'ldi yur hayvon bo'lma bilim bil bilim va idrok bilan so'zingni ravon qil aligning o'gdilmishki suoli alig yana dedi yana bir so'zim shuki buni sanga aytay ey xushchiray manga amdi idrokning suratini tasvirlab ba uning ma'nisi va nomi qandoq bo'ladi yuzi ko'rki huy payli qandoq yeshi darajasi bo'y turki, shodliqi nima